Jā, tiešām paldies Tev, Tēvs. Tu esi tas, kas mūs pārveido, Dievs. Paldies, ka mūsu raksturs, mūsu viss, kas mēs esam, neviens cits nevar pārveidot, Dievs. Vienīgi Tu, Dievs, mums var uzlikt likumus, Tēvs, cilvēku var uz, uzlikt spiedienu uz mums, Dievs. Un, bet vienīgi Tu mūs spēji pārveidot tādā veidā, ka mēs nesalūstam, Dievs ka mūsu gaismiņa neizdziest, ka mēs netiekam samīdīt zem kājām. Dievs, tu vienīgi to vari izdarīt, jo tu, tu esi pilns žēlstības. Tu, Tu mūs visos, pilnīgi dziļumos, visos tu mūs izzini. Tu zini mūsu, tu zini, cik mēs varam panest. Un pateicos Dievs, ka tu mūs pārveido Kristus līdzjūtībā vairāk un vairāk katru dienu, Dievs. Mēs te pateicamies par to darbu, ko tu iesācis, ka tu to pabeigsi. Tās ļauj mums redzēt, Dievs, lielāku bildi nekā mēs redzam tagad. Dievs ļauj mums redzēt lietas no augšas, Tēvs, lai mēs labāk varētu redzēt šīs lietas, ko tu dari Dievs, palīdz mums nekurnēt, palīdz mums nečīkstēt, palīdz mums tev neierobežot, palīdz mums Dievs tev neapturēt, Dievs, palīdz mums tev, mums Dievs, kad, kad mēs nestātos tev ceļā tā, tām lietām, ko tu gribi darīt, Dievs, jo mēs tiešām vēlamies, lai tu mūsu dzīves maini, lai tu mūs maini vairāk tavai līdzībā, Dievs. Mēs vēlamies tevi iepazīt vairāk, mēs vēlamies Dievs tevi iegūt vairāk brīvības, Dievs, tevi iegūt vairāk piepildījumu, Dievs, vairāk mīlestības, vairāk žēlastības un prieka un miera, Tēvs, visas šīs lietas, mīlestība, Tēvs. Dievs, mēs vēlamies to atrast tevī, Dievs. Tu esi mūsu alga, tu esi mūsu atalgojums. Debes Tēvs, mēs to pateicamies, Kungs. Es lūdzu, sveitī šo īso laiku ar vārdu, Dievs. Lai tiešām Tēvs, tu tik cilvēki tiktu uzrunāti. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi uzticams. Ieskas vārdā mēs lūdzam. Amen. Varat apsēsties uz brīdiņu. Ir tā, ka um, mēs iesim personīgā laikā Dievu Bet es gribēju ātri padalīties. Man ir tik dēks sirdī viens vārds, tas ir ļoti īsi. Es padalīšos vienkārši ar vārdu. Un, un, un tas, ar ko es dalīšos, ir um, īstenībā tas, kas bija manā sirdī un, un, un kas, kāda, kāda, kāda vīzija vispār šai nometnē, arī šai skolai, tāda vispārēja vīzija ir. Un vispārēja vīzija ir, lai ceļās slava Latvijā, lai ceļās Latvijā slava. Un, un, un tas ir vienkārši, lai, lai, lai cilvēki vienkārši dziedātu dziesmas mūsu valstī, lai mūsu valstī, katrā nostūrī, katrā, katrā vietā vienkārši celtos Dieva slava um, krogos, kaut kur laukos, bāros dzied visādas nu, vienkārši deķības dzied, vienkārši izvirtības dzied, bet mēs, kā kristieši, mēs esam tagad no tejienes, mēs esam sabraukuši no visas Latvijas, bet mēs iesim ārā uz, uz, uz no, nu, no šejienes, mēs katrs brauksim savām vietām. Tāpēc mēs esam strādājuši, tāpēc mēs esam likuši iekšā pūles, lai jums būtu akordi, lai jums būtu dziesmas, ko mēs jums dosim arī vēlāk, lai jums būtu dziesmas, lai mēs visādi jūs varētu atbalstīt, lai tā dziesma ceļās Latvijā vienkārši. Mēs kopā varbūt to nedziedāsim tā, kā mēs tagad, ka mēs varam, bet katrs atsevišķi kur jūs būsiet, kur jūs dziedat, kur jūs spēlējat, ka tur, ka būtu, ka Latvijā celtos tā slava, tā ir tā, tā ir tā vīzija, tā ir tā sirds, tā ir tā deksme mums, lai Latvijā šajā laikā, kad viss ir sabrucis, ka ir sabrukusi politika, sabrukusi cilvēkam bezcerība ceļās, cilvēkiem dēļ tiem notikumiem, kas ir Japānā, dēļ tiem notikumiem, kas notiek pasaulē, cilvēks skatās ziņas, viņi vienkārši depresijā, viņi bailēs, vienkārši dzīvo, viņi nezina, kas notiek. Bet Kristus Dievs mums parāda, kas notiek, Viņš mums atklāja, Viņš mums dod spēku un ticiet man, jūs varēsiet pastāvēt tajos laikos, kas nāks. Jo Dievs Dievs jūs turēs, Svētais Gars jūs turēs. Un jūs varēsiet pastāvēt tām lietām, kas nāks par pasauli. Dažas lietas nāks, ko mēs varbūt parasts cilvēks nespētu izturēt. Tāpēc mēs dziedot šīs dziesmas, mēs slavējot, vienkārši cilvēki brīnīsies, kā tu vari dziedāt, kā tu vari dziedāt, kā tu vari dziedāt to pirmo to dziesmu, kā es varu klusēt, tev nedziedāt. Hm. Viņi nāks un brīnīsies, tu neredz, kas notiek pasaulē. Tad tu teiksi, tas iemesls, Jēzus Kristus, viņš man dod mieru. Un tas nebūs tā, ka tev kaut kāda likuma būs jāizpild. Tu tur desmit bāžas centīsies pildīt, nezinu, ko iesaistīs draugs, lasīs Bībeli trīs dienas, trīs stundas dienā. Tas būs tik brīvi. Tu staigās tāds kā stvērš šī brīvība, ko Dievs dod viņa klātbūtnē, teiksim, vakar. Vai tu sajiet kaut kādu nospiedumu, tu nē, tā ir tā brīvība, tā ir tā vieta, ko Dievs, tā ir tā lieta, ko Dievs dod, tā brīvība vienkārši, ko Viņš to dod. Tajā brīvībā tu arī staigās, Viņš to dos spēku pastāvēt un to dziesmu dziedāt. Bet tur radīsies, tev būs tā izvēle vienkārši dziedāt vai nedziedāt. Bet, kā mēs vakar dzirdējām, sākam savam dvēselēm, celies man dvēselē. Slavē to kungu! Slavē to kungu! Es īsumā gribēju jums paskaidrot, mazliet uzdodot jautājumu, kāpēc šitā mēs dziedam? Kāpēc? Vai, vai pēc Bībeles mēs darām pareizi, kad ir šeit bungas, kad ir šeit mūzika, ka mēs dziedam, vai tas ir pareizi? Vai tas ir pareizi? Um, kā, kā, kā tas var, kad mēs stāvam, teiksim, šeit? Tāda, kāda mēs esam, kediņās, džinsās, mēs šeit spēlējam, mēs šeit dziedam. Kā tas var būt? Kāpēc tā ir? Vai tiešām Dievs to tā ir paredzējis, vai mēs šeit grēkojam? Vai, teiksim, jūs braucat uz mājām, kur jūs esat savas draudzēs, jūs dziedat, vai jūs, teiksim, ne, vai jums, es atbildēšu uz to jautājumu, vai jūs darat visu pareizi, vai jūs dziedot tās dziesmas tam kungam, atnākot tādu, kādu jūs esat, vai jūs to darat pareizi? Un tas jautājums ir jā, tā atbilde ir jā. Un vēlsies atvērt ām, amos grāmatu. Amos grāmata, 9. nodaļa. Tas ir uh, pirms obadijas, <laughs> nu, tur vienā no vecās darījus grāmatām. Ja jums ir šī tāda zilā grāmata, šī tāda bija zilā bībele, tad uh, 825. lapas puse. Paldies. Tā. Klausieties, es jums izlasīsim vienkārši šīs rakstvietas, un tad es mazliet, es ilgi jūs neizturēšu vairāk. 9. nodaļa, 11. pāns šeit ieklausīties šajos vārdos. Um, ir rakstīts, tā pašā laikā es sabrukušo Dāvida mītni uzcelšu no jauna. Es aizsekšu ar pinumiem tajās, tajā radušos caurumus un plaisas, atjaunošu to, kas būs tajā nolūzis, un beigās izveidošu to no jauna, pilnīgi tādu, kāda tā kādreiz ir bijusi senajās dienās tā lai viņi iegūtu sev par īpašumu visas pāri palikušos Edoma ļau, Edomas ļaudis un visas tautas, kuras starpā daudzināts mans vārds, saka tas, tas kungs, kas to visu dara. Raugi nāks dienas, saka tas, tas kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemes sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība. Tad es atsaukšu atpakaļ savu Izraēlu tautu no trimdas, un viņi uzcels izpostītās pilsētas un tās ir apdzīvos, viņi dēstīs vīndāržus un dzers no tiem vīnu. Viņi ie, ie, ierīkos augļu dārzus un baudīs to augļus. Es, viņu iedēst, es viņus iedēstīšu stipri viņu pašu zemē, ka tos vairs nekad neizrautu no viņu zemes, ko es viņiem esmu devis. Saka tas kungs tavs dievs. Atstājiet uh, vietu, nu vienkārši nozīmēt šajā vietā un atvērsim 15. mūsu, pir, pirmā laika grāmatu. Pirmā laika. Pirmā laika, 15. nodaļa. Tātad es gribēju paskaidrot, kādreiz slāva un pielūgšana dievam bija tā. Bija templis, vai arī kādreiz bija telts, sajiešanas telts, bija tūkstnesī, kad Izraēla tauta iegāja visvētākajā vietā, nu, iegāja Jeruzalemē, tad bija templis. Un tas bija tā, ka, bija, ja, tu, ja tu kā cilvēks gribēji aiziet pielūgt Dievu, te būtu jādara šādi. Paņemt kādu, kādu dzīvnieku, teiksim, vai nu, vai nu kāzu, vai, teiksim, vai, vai, vai, vai teiksim, ja tu, biji, ja tu būtu nu, tik netik turīgs, tad tev būtu jānes arī jā, nu, ubels, kas ir. Uh, baložs, ne baložs, bet dūjs, vai kā es saku. Tos putnus būtu nesuši to upuri, jūs būtu atnākuši uz turieni, visu, ko jūs būtu redzējuši, jūs būtu ienākuši tajos, tajos vārtos, jūs būtu atdevuši priesterim to upuri, priesteris tavā priekšā uzliekot galvas uz to upuri, būtu nogalinājis to, to dzīvnieku, paņēmis tās asins, tu nemaz viņu neredzēji, ko viņš tālāk darīja. Viņš iegāja visvētākā vietā, ko tu nemaz vispār neredzēji. Viņš iegāja tur un viņš, viņš lacīja to, to tās asins. Nu, tas uprēšanas laika notika. Vienreiz gadā augstais priesteris iegāja visvētākajā vietā. Vienreiz gadā. Viņš iegāja visvētākajā vietā, kas bija vispār Dieva klātbūtne. Tā, ko mēs tagad piedzīvojam, tā klātbūtne visvētākā vieta. Tātad priekš tevis, lai iet pie Dieva, tu nemaz netiktu. Tu nemaz netiktu. Tu viss, kas tev būtu, tu visu to redzētu. Tu atnāc, visu, ko tu redzētu, būtu vienkārši viens slaktiņš, dzīvnieku nogalināšana un viss. Un tas tu būtu viss, ko redzējis. Un tu redzētu, priesteris iet un viss. Tas viss, ko tu redzētu, tā būtu tava pielūgsme. Plus tev būtu nenormāli daudz likumu, kas būtu jāpild. Kas visu laiku jādomā, katra lieta, ko tu izdarīji, tev jānes būt dzīvnieks. Būtiski tev jāaudzē tikai kāzas būt katru dienu. Vienkārši nezinu, jācer, ka viņi vairojās vienkārši kā blūzs. <laughs> tā, tā bija kādreiz tāda pielūgsme. Bet kāpēc mēs tagad, vot, kāpēc to pašu Dievu mēs pielūdzam šādi? Tāpēc, ka Dievs to dara. Visā pasaulē ceļās slavēšanas komandas, kas ir. Mēs varam, mēs varam klausīties, mēs skatāmies YouTube, mēs skatāmies viņus. Tur brīnumi vienkārši notiek. Tautas vienkārši slavē dziesmas. Dievu nāk dziesmas vien pēc otru. Es vienkārši pats esmu abrīnā vien pēc otru. No visiem mūziķiem kādreiz bija tik maz, nu, bija tās dziesmas, bet es ne, vismaz nedzirdēju tik daudz, kā tagad nāk tās dziesmas, kas vienkārši, kad tu klausies, liekas, wow! Tāds dziesmas, kas vienkārši raudāt gribās tepat Latvijā, kas mums notiek. Kad Dievs vienkārši dod dziesmas, vienam pēc otra nāk dziesmas, nāk dziesmas. No, no kurienes tas ir? Tas ir no Dieva. Dievs to dara. Un Dievs saka, es atjaunošu Dāvidu mītni. Un kas ir Dāvida mītne? Es atjaunošu. Es atjaunošu Dāvidu telti. Kas ir Dāvida telts? Bija tā, kad Izraēla tauta sagrēkoja un, un, un nevis ka Izraēla tauta sagrēkoja. Jā, Bija tā, ka Dārvids, kad kļuva par ķēniņu, viņš saprata, ka viena lieta pietrūkst, jo saules bija pirms tam viņa. Un viņš dievu klātbūtni to šķirstu bija pazaudējis. Un nu, viņš bija vienkārši tur atstājis vienam kaut kādā vienā vietā, viņam pilnīgi nav, nebija svarīgi dievu klātbūtni viņa dzīvē. Tāpēc viņš arī aizgāja uz šķību, nu, mēs čērsām nogāju. Bet viņš, viņš, viņš Dārvids aizgāja pakaļ tai šķirstam, ka viņš tik līdz, tik līdz viņš kļuva par ķēni, viņš apzinājās, es nespēšu dzīvot, man vajag Dievu klātbūtni. Dievu klātbūtni, no pārs, tas, tas, kā tu Dievu klātbūtni redzētu, būtu tāds šķirsts, ko nespriest ar. Tas, tas viss atzīmē Dievu klābu, un tas ir tas, tas šķirsts, kas, bija, kas, kas viņam bija visvētākajā vietā. Tā bija, kur, uz kuras arī mājo Dievs, kur no kurienes nāca tas dūms vai tas uguņu naktīgs nāca. Tā visvētākā vieta. Visvētākā vienkārši. Tur cilvēks tāpat iet, viņš nomira. Priesteris iet, viņam kaut kas nebija, viņam bija strīds pie kājas. Viņš vienkārši iet un nomira, viņu izvilkt ārā. Viņš nebija šķīsts, tā bija svētākā vieta. Un, dā, un Dārvids apzinās, ka viņam vajag to šķirst apakaļ, ne man viņa vajag. Un iedomājieties, šķirsts pirms tam, pirms tam bija tajā teltī. Viņš bija iekšā, viņš bija noslēgts. Neviens vispār tā nevarēja pieiet pie viņa. Tā kārtība, kā to būtu jāpiet, atkal būtu caur upuru. Tu nevarētu, nevarētu nekādī pieiet. Un Dārvids aiziet, viņš nes to šķirstu. Un noteikti tā, ka, kad tur bija tāds uza, kas uh, vienkārši viegliprātīgi izturējās pret Dievu klātbūtni, vispār pret Dievu likumiem, un arī Dāvids nepareizi bija to pareizi sap, saprast. Nu, tas viņš, ka, ne, viņš spēlēja draugu, viņš spēlēja baznīcu. Viņš neapskatījās, kāda bija instrukcijas, kādas Dievs ir devis instrukcijas par to, kā jānes šķirstam. Tad Uza nomira, Dāvids Mīsīs nobīstās, viņš atstāja to, viņš nobīja to šķirstu. Protams, kā vispār Dievs var nākt pie manis, ja viņš ir tik dusmīgs. Pēc tam viņš apskatās, ka tā, tā, tā, tā ģimene, kur viņa aizies, šis tiks aizvērts visu laiku svētības, tikai nākas svētības. Tad Dārvids apzinās, nē, tas ir Dievs, viņš ir žēlstības Dievs. Un viņš tagad atver to teltu un iedomājieties, šajā 15. nodaļā, pirmā laika es viņu nelasīšu. Nē, vispār lasīsim gan, tas ļoti svarīgi. Ā, ah, nē, zin kā, 16. nodaļa sākam. 16. nodaļa. Tātad viņi atnesa uz Jeruzalem to, te, to šķirst. Un pēc tam, kad viņi ienesa dievu šķirst un to novietoja telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, viņi ziedoja dievu priekšā dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus. Redzi? Redzi? Pēc tam, kad viņi ienesa dievu šķirst un to novietoja telts vidū, ko Dāvids bija, uz, bija tam uzcēlis. Dāvids uzcēla telti tam priekšā, jo viņam, viņam bija vienkārši atklāsme Par to, ko Dievs grib, ka viņš negrib. Dāvids vairākas reizes psalmos saka, upurs tu negribi, tu negribi tos upurus. Tev patīk žēlastība, tu negribi tos upurus. 16. Un tad viņš saka, viņi ziedoja Dievu priekšā dedzināmos upurus un kājamos pateicības upurus. Un kad Dāvids bija pabeidzis upurēt dedzināmos upurus un kājamos pateicības upurus, tad viņš tā kungu vārdā svētīja tautu. Un šī katra no Izraēla izdalīja kā ar vīriem, tā arī sievam pa vien, vienai maizē, maizē gabalam gaļas un roziņu rausu. Un tā kungs šķirsta priekšā, viņš nolika kalpot dažus levi, no levītiem, lai tie iegūtu slavas, lai to lūgtu, slavētu un pateikties tam kungam Izraēla dievam. Ziniet, kā tā telts bija? Tā telts nebija aizsegta, tā telts bija pilnīgi atvērta. Tāds pilnīgi atvērta. Tā kā tagad. Telts būtu šitā. Šitā. Jūs šitan visa tauta te, šķirstā te. Vienkārši viss tauts priekšā. Un pirms tam rekur rakstīts 15. nodaļā, ka no 26. pānta, un kad Dievs palīdzēja levītiem, kas nestā kunga derības šķirst, kad viņi nes, ja viņi nes, tad viņi upurēja kā kaujama upuri septiņas vēršanas, septiņas aunas. Un Dāvids bija tēries, tērpies tīrā, li, tīra audekla virsvalkā. Un tāpat, tāpat arī visi levīti, kuri nesa šķirst un dziedātāji, un viņu vadonis Kenanja. Bet Dāvids bija apņēmis pāri virsvalkam vēl linu efodu. Viss Izraels nes augšā tā kunga derības šķīrst ar skaļu gavilēšanu, ar bazūņu, ar tauru skaņām, ar cimbalēm, ar arfām, ar citarām, kas skanēja tālu. Un kad tā kunga derības šķirsta ar derības likumiem nonāca Dāvida pilsētā, tad Mihāla Salmēta skatījās laukā pa logu un redzēja ķēniņu Dāvidu, kā, kā tas lēkāja un dejoja. Viņa savā sirdī to nonicināja. Lēkāja un dejoja. Dāvids vienkārši iet, tauta visi vienkārši pūst, tauri spēlē, dzied, vienkārši spēlē lēkā. Ugh, Dāvids arī, ka mēs varam brīvi skriet. Tas ir tas, ko tu vari darīt. Jo Dievs to atjauno, redziet, Amos grāmatā ir interesanti. Viņš saka, es atjaunošu Dāvidu telti. Tagad apzināmies, tā telts, ka visvētākā vieta bez jebkādiem upuriem, bez nekā vienkārši stāv priekšā, vienkārši stāv priekšā. Bez nekādiem likumiem, un visa tauta, un viņi spēlē, viņi dzied. Un tur ir interesanti, ka Dāvids ļoti spēcīgi, interesanti, ka viņš ka to izdara, viņš ir katram. No nu, Izraela izdalīja kā vīriem, tā arī sievām pa vienai maizes gabalam, miez, vienai, vienai maizes gabalam, vienam, u, uh, pa vienai maizei gabalam gaļas un roziņu raus. Orģināla tulkojumā šeit ir par maizi un vīnu. uh! <laughs> Kad tas ir nu, vakarēdienas, kad Dievs, ja es saku, man miesas, tas ir tas, par ko es atdodu. Tas ir tas, ko, kas, jau, kas jau notiek, kad Dievs pa upuri jau bija parūpējies. Pa upuri tas bija jēzus. Atvērsim apakaļ āmas grāmatu. Un nekur rakstīts, interesanti. Kāpēc tagad? Kāpēc tas tā notiek? Dievs atjauno tagad, šeit, Latvijā, Dāvida telti. Ne tikai, bet pasaulē. Kāpēc? Interesanti. Ir rakstīts, raugi nāks dienas 13. pāns, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakāni būs augļi un tos klās augļu pārpildīti. Nilsen, tad es saukšu atpakaļ savu Izraēlu tautu no trimdas. 1948. gadā Izraēla tauta tika atzīta par tautu atkal. Viņi atguva atpakaļ savu zemi. Līdz tam valdīja musulmaņu valsts, tur musulmaņu cilvēki. Viņiem vīnogs ir aizliegts auglis, vīnogs nesēji. Tagad aizbraucot uz Izraēlu vīnogu lauku. <laughs> Redzat? Nu pat mūsu paudzē. Tas ir tagad. Un interesanti, ka viņš saka, es atvedīšu tautu atpakaļ. Ziniet, kas notiek Izrēlā jau kādus gadus, jau desmit notiek, nepārtraukti. Ebreji no visas pasaules vienkārši saņēmuši sirdī, jābrauc mums atpakaļ uz savu tautu, uz mūsu savu zemi. Nekur rakstīts, tad es atsaukšu atpakaļ savu tautu Izraēlu no trindas. <laughs> un viņi uzcels izpotītās pilsētas. Ko viņi tagad dara? Viņi ceļ mājas. Un, to, un tās arī apdzīvos. Viņi dēstīs vīna dārzus un dzers no tiem vīnu. Viņa ierīkos augļu dārzus un baudīs to augļus. Tas tagad notiek. Jau ir noticis vairākas gadus, un kāpēc tālāk pasaulē ceļās šī slava? Tāpēc, kad 11. pantā saka Dievs, tai pašā laikā es sabrukušo Dāvidu mītni un uzcelšu no jauna. Tā brīvība, ko viņš dara, Dievs rada brīvību. Tu tiešām esi brīvs, tev Dievs ir radījis brīvību, lai tu slavētu Dievu. Un tagad es gribētu vienkārši jūs iedrošināt. Mēs iesim tagad mazliet laika pavadīt ar Dievu. Apdomā šito. Iemesls, kāpēc tev ir balss, iemesls, kāpēc tu spēlē, iemesls, kāpēc tu kaut ko dari Dievam, kas tagad tev ir talants dots, nav tāpat vien. Tava dzīve, kad tu zini, ja es kristu, nav tāpat vien. Tur, kur tu esi, tajā vietā, kur tu esi, kur Dievs tev ielīs tajā draudzē, tas nav tāpat vien. Pasaulē visur, kur cilvēki, kur kristieši ceļās lielās kalpošanas, kur cilvēki vienkārši dzied un slavē un nāk jaunas dziesmas, tas nav tāpat vien, tāpēc, ka mums nav ko darīt vai ka mums ir labi instrumenti, mēs varam spēlēt. Tas notiek tāpēc, ka Dievs atjauno Dāvidu telti. Viņš atjauno to, ko viņš atjauno to slavu, to brīvo slavu. Ka tā, tā, tā šķirs, tā vis, visvētākā vietā, kas bija Dieva klātbūtne visā godībā, bija pilnīgi atklāta Dieva priek, visu cilvēku priekšā. Cilvēki dejoja, spēlēja, dziedāja. Tas ir tas, kur Dievs te aicina. Satver šo vīziju. Un ka mēs tagad braucam katrs uz savu nostūri Latvijā un kur mēs esam. Ka mēs nesam šo stāfetu, ko, Diev, ko Dievs nolicis visā pasaulē, ka brāļiem māsām nest, ka mēs varam būt uzticami. Ja es teicu, ir, ka svētīgs tas kāps, ka mēs esam nodevis kaut ko es pārfrāzēju, es esmu iedevis kaut ko un svētīgs tas kāps, kas ar to darbojās, un kad, kad viņa kungs atnāks un atradīs viņu to darām. Svētīgs, svētīgs nozīmē priecīgs. Mums Dievs ir nodevis mūsu paudzē, Dievs ir nodevis stafeti. Viņš nodevis stafeti iepriekšējā paudze aiziet, lielie vīri, divi vīri aiziet, viņi noskrējuši to laiku. Viņi tādas lietas, ko mēs redzam, nav pieredzējuši. Kristietība pirms septiņiem gadiem bija zem, pagrīdē. Kristietība pirms septiņiem gadiem tu nevarētu šeit stāvēt, maikā. Tu nevarētu. Meitenes, jūs nevarētu stāvēt šeit bez apsaktām galvām. Likuma jūras vienkārši uz jums būtu uzlīts. Bet Dievs atbrīvo vairāk un vairāk. Viņš atbrīvo ne jau grēkam, Viņš piepilda svēto garu, ka ļoti daudz no mums mēs staigājam. Es, teiksim, staigāju vispār pa ūdens virsmu. Ka lietas, kas man nomocīja, te kārdināšanas grēki, kas man kādreiz nomocīja, kā kristieti, Dievs ir devis uzvaru. Viņš arī tavā dzīvē dos uzvaru. Tikai nenoslēdz līguma grēku. Neiedod viņam atslēgas savā sirdī un saka, nāc, kad tu gribi, ne, kad tu gribi. Bet tieši viņi saka, tev būs jāiet no šīs dzīves, jo tu nedrīkst valdīt pār mani. Lai kas tas arī ir, ar ko tu mokies, lai, tas arī, lai kāds cīņas arī tu cīnies, Lai kāds grēks ir tavā dzīvē, tu apzinājies to, ka viss, kas tev jādara, vienkārši sāk tam grēkam sevi, saka, tu nedrīkst šeit mājā, jo Dieva vārds saka, ka man jābūt brīvam, ka grēks nedrīkst valdīt par mani. Un tad tu saki Dievam, ne, runā uz Dievu, saki, Dievs, tev atbrīvo man, jo vienīgi tu man vari patiesi atbrīvot. Es pats sev nevaru atbrīvot un nedod Dievam solījumus. Nesaki, es to vairs nekad nedarīšu. Dievs ir to dzirdējis tūkstoš reizes, tu nepildi tos solījumus, un, un, un, un tu nevari. Viss, ko tu saki Dievam, saka, Dievs atbrīvo mani, tagad vadi man svētais gars. Viņš vadīs tevi, viņš dos tev brīvību. Un tas, kas ir rakstīts manā nespējā, es esmu spēcīgs. Tavā nespējā, tavās cīņās Dievs parādīs savu spēku, ka tu reiz varēsi stāvēt cilvēku priekšā un liecināt. Tu varēsi būt kādā nometnē, lūgt par kādu, kas cīnās ar to pašu, ko tu cīnījies. Tas būs tavs spēks, ja tas bija tavs nespēks. Dievs to darīs. Bet galvenais, ka mēs nesam šo stafeti. Dievs mums mūsu paudzei nodevis stafeti. Mēs nedrīkstam čīkstēt, mums nav, mums ir, mums ir kara nāk, mums būs šausmīgi laiki. Nē, mums paudzei Dievs ir nodevis stafeti. Viņš ir skrieniet, bērni, dziediet, slavējiet, dzīvojiet pielūgšanas dzīvi. Šeit Latvijā Dievs tevi nolicis tajā vietā, kur tu esi. Viņš vēl pieaicinās cilvēks, jo viņš atjauno Dāvidu telti. Viss nav tāpat vien. Tā dziesma, ko Dievs tevi devis pašai savu, nav tāpat viena ko tu dzied viņu, pierakst viņu, iemāc citiem, ņem jaunas dziesmas, dziedi, <laughs> un es brīvs to darot. Jūs zināt, ka Dievs to dara. Amen. Arī starp citu, arī apakstu darbos 15. nodaļā šā vieta ir no 13. panta, 15. nodaļa apakstu darbos. Kad viņi bija beiguši runāt, Jānis atbildēja, sacītams, brāļi, uzklausiet mani. Simons stāstīja, ka dievam pirmo reizi lapatīts ļaudis no pagāniem pievadēt savam vārdam. <laughs> Dievu priekšā tu neesi latvietis vai krievu tautības. Tu esi viņa. <laughs> Nav vairs, Jēzu Kristu mēs esam viens. Viens. Nav vairs. Un, un ar to saka, saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts, pēc tam es atkal uzcelšu Dāvidu sagrūšo mājokli, kas tanī sagāzies. To es atjaunošu un to atkal uzcelšu. Lai pārējie cilvēki meklē to kungu, un visas tautas, pār kurām mans vārds ir piesaukts, saka tas kungs, kas to dara, zinām no mūžības. Lai pārējā tauta lai tautas, kad es atjaunošu to mājokli, to dievu, to Dāvidu telti, kas atjaunošu, lai tauta ceļās, lai viņi atzīst, ka tas kungs. Un šeit nekur nav cilvēks iesaistīts. Dievs saka, es tu uzcelšu. Es. Cik reizes viņš jau saka, es atkal uzcelšu dārzu sagrušo māju, kas tam ir sagāzies. Es to atjaunošu un atkal uzcelšu, lai pārējie cilvēki meklē to kungu meklēt, tagad tauta Latvijā meklē to Dievu, viņi paši neapzinās ļoti lielā mērā. Viņi pa bāriem, par lietas traks notiek, bet to es atbildu. Bībelē rakstīts, visa zeme ir pilna viņas godības. Un, kad mēs skatāmies uz šo zemi, vai tad ir tā? Kur tad ir viņa godība? Bet zini, kas ir? Ir visa zeme pilna viņa godības. Tu esi viņa godība. Visa Latvija pilna viņa godības, ticiet man! Tagad šodien visā Latvijā nāks brāļi un māsas, slavēs Dievu, visa Latvija pilna viņa godības. Ir Latvijā pilna viņa godības. Satver šo vīziju, satver šito. Un ejam, vienkārši, ka mēs iesim, tad arī pavadīs laika Dievu. Es nezinu, vienkārši runā Dievu un saka, Dievs, jā, un kopīgi, kopīgi un arī atsevišķi, ka mēs visi būsim nesam to stāfēt. Bez bailēm. Dievs saka, ja tev ir bailes, nāc pie žēlastības trūņa bez bailēm. Ja tev ir kaut kādas vajadzības, nāc pie žēlastības trūņa bez bailēm. Tas ir Jēzus Kristus, ko tev dod, Jēzus Kristus asins. Nāc bez bailēm, nāc pat taisno, visvētākajā vietā. Dievs saka, tev nav jānāk, Dievs nožēlot visu kaut kādas desmit grēkus, ko tu izdarīsi dienā, un tad nāk, ne tu pat taisno nāc uz Dievu klātbūtnē. Jēzus Kristus asins tev šķīstina dod šo pieeju. Nekas cits ne saviem darbiem. Ja tu vispirms dari savus darbus, tad tu nes, nešķīsti upuru, tu nes nešķīsti uguni Dievu priekšā. Bet tu nāc tieši pat taisnām. Vienīgā uguns, kas tevī deg, vienīgās, vienīgais, kas ir šķīsts un labs un svēsts, tas ir Viņš tevī. Mēs vakar to dzirdējām. Amen. Lūksim. Un tad. Viss. pus, pusstundu vēl laiks, Dievu. Es tiešām būs atkal mūzika, bet tiešām paņemam šo laiku. Labi? Šo vārdu, ko jūs dzirdējat, atverat, pārlasiet vēlreiz tās vietas. Amos grāmata 9. nodaļa, apstādā 15. nodaļa, 1. laika 15. nodaļa, 16. izlasiet. Vienkārši vai pārdomājiet, Dievs tevi nolīdz šajā laikā Latvijā tādu, kāds tu esi. Uf. Un es ticu, un es zinu, ka mēs būsim tā tauta Latvijā. Mēs nonesīsim to safetu, amen. Mēs nesīsim viņu. <laughs> Mēs tik redzēsim, ka mēs pēc tam būs tā, ka mēs nodzīvosim to dzīvi, un pēc tam būs visu vis mūžību debesis. Un... Wow! Mēs tik redzēsim, ka vēl vienkārši pēc tam paskatīsimies, un vesels božs no aizmugures no kas tie tādi man seko. Un tie Dievs saka, es tos pievedu, tāpēc, ka tu dziedāji. Ha! Un, un tad tu vienkārši raudās Dievu priekšā. Tad es teikšu, kā Dievs? Man taču tur bija problēmas. Viņš saka, nē, bet tu dziedāji. <laughs> Viss, kas ir vajadzīgs slāva, lai ceļās Latvijā. Slavu lai ceļās šai tautā, un cilvēki dzirdēs, tad tu redzēsi, tu vienkārši dzirdēsi baznīcā, vai kur tu būsi, vai dzīvokli dzirdēsi, dzīvokli otrā stāvā būs kāds cilvēks, kas domās, varbūt pašnāvību. Un tu dziedās, kā varu klusēt, tev nedziedāt, vai kaut kāds dziesmas, tu dziedās, tava mīlestība, stipra, nemainīga. Un cilvēks, kas, kas tas ir? Tu pat nezini, tu nezini, kā Dievs to lietot. <laughs> Tu pat nezini. Kad lūksim, labi? O, Jēzu, Dievs, tu esi solījis, ka tu atjauno Dāvidu telti. Dāvids bija tās, viņš tiešām cilvēks pēc tās sirds, kas tev pielūdzīja, viņš tev bija atzinis, jo tu biji viņam sev atklājis tik brīnišķīgā veidā. Dievs, viņš nebija cilvēks, kas bija nospiests vai pārkrāvēts ar, ar likumiem, Dievs. Kas staigā kā reliģijos kaut kāds cilvēks, bet viņš zināja tev, viņš brīvs lēkāja tā, ka viņš lēkāja tavā klātbūtnē vispār apakšveļā, Dievs. Viņš bija pilnīgi brīvs, viņam bija pilnīgi vienalga. Viņš, Dievs, viņš vienkārši viņam bija vienalga. Viņš zināja, ka viņš ir tevī. Un, viņš zināja, ka vienkārši viņš priecājās Dievs. Tauta apkārt, pat viņa sieva tās no, apskauto un noni, nonicināja savā sirdī. Tās, ka iespējams arī būs kāds brālis vai māsas, kas nonicinās šādu brīvību, ka mēs tā dejojam, mēs priecājamies tevī, Dievs. Bet ļauj mums tās sev neaizstāvēt, bet vienkārši darīt to, jo tu mūs tam esi aicinājis darīt. Vienīgais, ko es lūdzu par katru no mums, Dievs, ir ka mēs varētu tev paklausīt. Mēs vienkārši varētu tev paklausīt, neskatīties, ko citi saka Dievs. Bet ka mēs varētu dzirdēt tavu balsi, un Dievs, tu esi teicis, ka man savs dzird man balss, tas ir tavs apsolījums. Mēs esam tavs savs. Un es zinu, kungs, ka mēs dzirdam tavu balsi, tikai palīdz mums viņu atšķirt no visām pārējām. Un ļauj mums tev dzirdēt, un tev sekot, un tev paklausīt Dievs. Bet pār visām lietām es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs, ka Latvijā Dievs celtos slava. O, Dievs, ka šī dziesma tavs ir ka pasaules rādījos skandina tēvs visādas izvirtības dievs. Kad arī, arī mūsu tēvs balsts celtos un pārspētu šo. Īpaši tad, kad pasaulē notiks lietas, Dievs, ka pasaules rādīja apklusīs, lai mūsu dziesmas tad tiek dzirdētas, Dievs. O, Dievs, lai tad tiek dzirdētas dziesmas tēvs. Lai cilvēki redz, un lai atgriežas, kā tu teici, ka lai viņi meklētu to kungu, Dievs, tas, tas ir tas iemesls, kāpēc šo teltu cēl. Dievs, lai cilvēki meklētu tevi, Dievs, tas nav kaut kā, lai mēs vienkārši dejot. Tas ir tāpēc, lai, ka tu gribi pievērst, tu esi lēmprātīgs un pacietīgs, ja tu nevēlies, lai cilvēki pazustu, Dievs. Tu nevēlies tos cilvēkus, kas tagad alkoholā latgalē iestīguši tās, tu nevēlies, lai viņi pazūd, Dievs. Tu vēlies viņus glābt, Tēvs. Tu nevēlies tās, vai kāds, kas tagad valmērā tēvs mēģina izdarīt pašnāvību, tu nevēlies, lai viņš pazūd, Dievs. Kungs apžēlas, tu nevēlies tēvs, lai liepājā kāds pārdozē atkal narkotikas vai kuldīgā tās, tu to nevēlies, Dievs. Un Dievs ir šajā Latvijā godība pilna, tavu godību pilna šajā valstī, Dievs. Tiesa mēs, Dievs, palīdz mums šo stafet nest. Sētais gars pacel šīs dziesmas, pacel šīs liecības, Tēvs. Palīdz mums dziedāt, tad, kad ir vētras, Tēvs, ka mēs tiešām pavēlēt savam dvēselēm vienmēr, Dievs. Celies slavu manī, celies! Dievs, lai ceļā slavu šajā valstī, lai ceļā slavu no mums, Dievs, Toreiz tās 120 cilvēki bija augstistabā Dievs. Un visu pasauli tika izmainīta tajā laikā. Dievs, mēs arī šeit esam kāds skaidrs Dievs, un ne tikai te, bet arī visā Latvijā, kur cilvēki šodien nāks Tev slavē. Dievs, es lūdzu, kungs, lai Tavs svētais gars nāk pār mums. Nevis kaut kāds izpausmes tikai Dievs, bet kad ritīgs spēks Dievs, būt palieciniem Dievs, kā tie bija Taviem apstuļiem Dievs. Paldies, Tev, Jēzus. Cel šo Dāvidas telpu vēl vairāk Latvijā. Cel Dievs, lai tauta meklē Tevi, Dievs. Mūsu himna Dievs, Tēvs, ir Dievs svētī Latviju. Tās lielākās svētības, ko mēs jebkad varam saņemt, tas Tu. Mums nav citas svētības, Tēvs, ne mums vajag finansiāli, Tēvs, jo Tu esi redzējis, Tēvs, mēs paši redzējām, ko finanses izdarīja mūsu valstī, Tēvs. Ka bija labie laiki, Tēvs, kādas skaudības, kādas slepkavības, kādas lietas notiktās, perversijas un izvērtības, Dievs. Bet Dievs, kungs, tā svētība tiešām ir tu, ko mēs meklējam, mēs ilgojamies. Paldies Tev, Jēzus. Vēl palīdz mums Tev, Tēvs. Katram individuāli sadzirdēt no Tevis šajā laikā ar Tevi, kad būsim Dievs. Uzrunā. Tieši kas katram jādara Dievs. Ja kādam ir jā, jā, jāceļās un jā, jāsaņem drosme un jāsāks vadīt slavēšanu, ja kādam ir, ja kādam ir jāuzņemās un jāuz, jā, jāuzdrīkstās arī spēlēt cilvēku priekšā, Dievs, tad dod to, to, to spēku, dod to spēku to vienkārši drosmi, Tēvs, dod tur, kur mums nav, lai būtu no Tevis. Dievs, Tu jau nedod, Tēvs, Tu jau neprasi no mums vairāk nekā, ko Tu, no, nekā tu mums esi devis, Dievs. Paldies Tev, Jēzu! Mēs Tev slavējam, Kungs! Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam! Amen! Amen.